в тому, що немає в нас двох ніякої перспективи. Тобто у віри є, і в мене є, але не разом. І, боячись наразитися на нестримну лють Анатолія Георгійовича, я вважав заліпше взагалі не обговорювати з ним наших із вірою справ. Як завжди, годик, не діставши відповіді починав шарудіти газетою, прив'язуючи продовжені розмови до того, що вичитає на розвороті. Га, сказав Анатолій Георгійович, таки вміють у нас писати гарно. Як прізвище цього письменника Олег Буць. Це той, що в нас на заводі тоді був? Ти знаєш? А на вигляд би я ніколи не сказав що він так солідно пише. Це уривок з роману. Ти дивись, як кінчається. І пливли над нею хмарини біленьким пір'ячком, а сльози перли, котилися з очей дівчини і падали в придорожню куряву підтьохкання солов'їне. Краса ж, яка Вікторе. Тут і тобі є чому повчитися. Як писати без отих штучок-дрючок, що ти їх полюбляєш часом? Анатолій Георгійович знову заглибився у вивчення газетного аркуша. Я не завжди знав, коли він серйозний, а коли іронізує. Ти читав? Він показав пальцем на статтю. Ага, ствердно киваю. От і напиши про це. Значить, так написали ж, а ти теж напиши. Хочеш, я тобі розповідатиму всякі життєві історії? Ти про все це таку б книгу міг написати. Куди там твої поеми? Бадьору б книгу написав, знаєш яку? Є у вас один письменник? Я чув, записує. Велике діло робить. Велике погоджуюсь я. Розмова з віреним татом виключала можливість реальної дискусії. Можна було тільки погоджуватися з ним чи псувати взаємини. Я знав це, але витримував недовго. Ну, починав я стиха, та слух в Анатолія Георгійовича був гострий, наче в кажана. Ну, невже вам усе так спокійно і легко? Ну, хоч що-небудь на світі. Ви розумієте, не до кінця. Про вчителя історії Поліщука. Може, він має рацію в чомусь, щось знає? Що це ти змінився до Поліщука? Чув би, якими словами той тебе хрестить. А ти ще на заводі в нас радиш допомогти йому. На заводі в нас таких виставляють перед загальними зборами і догану дають робітничу он як. Вірен тато міркував, як завжди, категорично. Даремно я сказав про учителя. Але Анатолій Георгійович розсердився б усе одно. Навіть коли б не йшлося про його особисте, він розсердився б. Вірин тато приростив до себе світ так, що всяка найменша зміна в ньому виглядала для Годика пробоїною в фортечній стіні, бомбою в підвалинах будинку, чимось настільки неприпустимим, що Анатолій Георгійович збуджувався, і розмовляти з ним ставало важко. Світ існував для нього як служба, обов'язковий і незмінний, такий, а не інший. В цьому фаталізмі було щось від релігії наших предків, але такий спосіб думання таки полегшував годикові буття, і ненависть теж полегшувала дні його. Він ненавидів ворогів не тому.